بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إذا توسع رمضان إكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مسجد الله بدينا في الشرع تكتبوا لي تعليم الثلاثين شرع وأن جيد إلى عشرين تجيو توسع الليل في الشرع تكتبوا لي لكم مسجد الله muna ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma muna suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas fadin Allah subhanahu wa ta'ala la ikraha fi بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا قد بدلنا المسلمين وقد ومن يقول الطاغوت وإن بالله فقد استمسك بالعصمة الوثقى والله كبير عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انتقام لها والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. طاغوت نفسي طاغوت نفسي أشتم عن الدين. آه domin shirya ya riga ya bayyana duk wanda ya fasi cewa kafu da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala babu kasha ya yi riko da igiya mai ƙarfi wanda babu tsinkewa da rika. lallai Allah subhanahu wa ta'ala mai tsiri. Allah subhanahu wa ta'ala madani a wannan ayar suna nuni da cewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi ne mahalicin halitta gaba ɗaya. Shi ne ya taɗa yin canta da bauta a ayan da gaba da ayan. Tabbata wanda dukkan mai hankali ya san wannan da shuka ce wadda ba ta karkuwan samanin haka ba zai yi ba. Ah, domin ba yadda za a ce da wani Allah ba wa ta'ala mun da shi ya yi jayayya ya ce shi ma yana da kuɗi ya bar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya ce shi ne mahalicci shi ne mai bayi sai kan shi bauta shi da munaza'a kuma idan yi munaza'a da wajin intihani ko ce ne ce shi kuma ma dai ne zama da wani Allah ne da Allah subhanahu na ta'ala ya ce kun laukan shi ma alihi min Allah na fasa fasada bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana da tsayantan da hujjoji bayyananni wanda duk mai hankali dole ya cikin da bajiha ya ce a hakika sai ce ki babu tilas a kana mutane ya zaɓi abin da yake illa dai kamar yadda Allah ya faɗi a suratu kafi wa qul al-haqqu min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma ne ne makoman kafirci إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء المهل يسكن وجوها بئس الشراب وساعت مرتفع saboda haka babu sunan addini amma duk mutumin da yana ma alƙarfi to ga makoman sa a Allah kuma ta rana ga mana a wani wuri a wasu من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين يعني باب سورة الإيمان لله سبحانه وتعالى malamai suka ce abin da ake nufi da babu sunanci a cikin addini a cikin asalin musulunta ba za a tilasta mutane su ba sai yasa malamai ma in su zama ya faɗa mu malamai da yawa sun wannan magana cewa imanin wanda aka tilasta bai yi ba ina da filin kwamitin na musulmi da musulunci ke bai yi ba sai zuciyar da domin su kuma kudi ne a zuciya sai ko zuciyar da ta kudu ta kamar yadda kafirci wanda aka dinga ta a kafirci bai zama kafiri ba idan mutum musulmi ne musulmi aka tilasta shi kamar kai ma amma ya ko aka tilasta shi lokacin da aka tilasta shi su magana a cikin janabi da Allah sallallahu alaihi wasallam aka tilasta shi yayin magana wanda ya daidai ba ko ya magana ne ka shi in dai shi yana lafiya imani yana nan ba a inda ya imani ba ka kuma ka tilasta shi ba babu shi da a cikin addini wasu sun kalla ayoyin da suke da yaki da kamar irin hadisi yurku an tuqatil Allah fa ta yakunu la ilaha illallah da makamantan wannan suka ce ai za a iya tilasta mutane dole su yi musulmi a wasu yawan malamai sun ji fatan don wannan fahimta ce wanda har ta kai wa wasu suke ganin to wannan ayar da la ikra bi din mutuka ce an tare wato wato yanzu akwai ikrahu da cikin addini wanda yake kuma wajibi wajibi yana nuna cewa wannan fahimtar na kuskure ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma zuwa da Allah akwai waɗanda ba musulmi ba a cikin garin Madina kuma bai shi da sabu sai sun musulmi suna ya kuma in ma ba haka ba ka'idojin jiya ka'idojin mu'ada ka'idojin zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba duka wanda kuka sani a inda akwai ikrawa a cikin addini da waɗannan ka'idojin duk ba za su sai sa malamai suke cewa ujubu an tuqatila nasa ko suka ce abin da ake nufi an asuwan nasa kula islami wajen fatar anan ba yana nufin fatar da ma'anar yaki ba yana nufin an yi musulmi da in mutane zuwa ga musulunci amma su hajar ya yi bayani wannan wato a bayanin cikin fari ba cikin sani ba na fari na ga halin wasan umurtu an tuqati da naku da an dole a yaki kai ba ke da a da Allah ba dole su a yana mutane zuwa ga Allah ne an ba da misali da cikin Allah wa jahili kabira kuma ijma'an an san cewa wannan ayin ba yana umarni da yaki ba ne yana umarni da kira ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da a lokacin fa arga an yi umarni da yaki da jini da dalili ya fata nan da annabi jini a la ikra bi jini babu tilati akhi al-ajil qad tabayyana al-rushd min al-laysa hiya ya riga ya kula fata kuma ya bayyana sai Allah subhanahu wa ta'ala bai hallafa da cikin hankali shiri da hankali ne ake gane shiriya da ƙasa kuma sai ba hankali ke hikima mai girma kuma wanda yake so wata ana son a lalata al'umma daga foundation su daga kasa ɗinka to a karewar da hankali idan mutane suka zama wato sun karayar sun da hankali sun zama ɗan kwaya sun zama mataya to shi nan gaji har ka tsinci ma wanda yake shi a fatan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya cire saboda rashin hankali sun yaje sauran abubuwa na ga babu sai da hankali mutunci ne girma da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi ce wato tsaka tsakin a abubuwan da addini ya umarni da kiyaye su guda biyar to ita ce a tsakiya to bayan ita ce a tsakiya sauran duka wasu nukewa sai da ita addini idan ba hankali ya zama harkar ya zama ya zama ta'awar ko rayuwa idan ba hankali ba za a iya kiyaye ta ba duk dangi saboda idan ba hankali ba zai kiyaye ba zuciya idan ba hankali ba za su yi ba to da duk da hankali da yi shi a kake da amma shi ke kiyaye waɗannan sauran gaba daya cikin ma idan ba hankali Allah ya ce akai kai shi a ah, da haka iya ya bayyana fata ya bayyana ko kuma mutum ya zaɓi abin da yake so ya ji kamar ya furta babu malaman suka ce amma anan za su jini, duk ala jini. akwai al-ikrahu dini akwai al-ikrahu fi ma'muri dini al-ikrahu fi dini dini akida ta wanda ba musulmi da yake ta wannan ma'an an gama magana ta an ƙara halal da dini amma akwai al-ikrahu fi ma'muri dini mutum ya riga ya ta. sai sarki ya sallah za a tilasta shi ya sallah mutum ba zai ce a kawai a ce masa zai ka ji masallaci da la ikrahu fi dini a kare ko kuma a ce ko kai azumi ko kai la ikraha fi din a kai sai ta ta samar da hisba a musulunci ko akwai wanda kila tilasta mutane su ga Allah saboda ya riga ya yadda ya ce ya yadda ya yi ji ya yadda ya kace a cikin musulunci da zaɓin kanka to shi ne da dole ya bi kuma wa addini dole ya bi sharuɗan addini wannan ba tilasti ba ne a hakika domin addini ba zai zama addini ba sai da waɗannan ibada da waɗannan wato ibadodin cikin asiri da ka inda mutum ya riga ya yi to za a ce tilasta shi a kan abin da addini ya yi da yi da ba zai iya da hujja da da Allah ya yi ba amma kai kuma wanda ba hukunci a hannunka kai ma kuma ba ka da haƙƙin dan yayi abin da addini ya masa umarni ka tilasta shi a da aikatawa sai dai idan ka sami ilimi daga tufa a cikin kai gaba ko ka sami ilimi daga gaba idan ba haka ba sai ka tsaya wa mallan faɗi kudu kan dinin dan da ma an ce matakan guda uku ne marwa hannu su bi karan fa yuzayyir bi yadihi in lam yastati fa bi lisanihi wa in ko ka in lam ka fa bi qalbihi wa dhalika ahadu ma malamai suka ce wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wanda da gurbi da yake ana yin hukuma masu masu hukunci a hannun shugaba hukumar tsaro da sauran wanda dai alkali wanda Allah ya baiwa hukunci a hannunsa to shi wanda yana da haƙƙin canzawa da yake shi kadai Allah ya aura wa wannan in lam yastati sabili fani ana yi da malamai malaman shi ne su kuma waɗannan shi ne masu canzawa da hankal su kawai su ce da ilimi za su dare da su shi ko wanda ba malami ba ba da iya sauran talakawa to abin da ake neman su da shi to in lam yastati sabi qalbi kawai da ta wannan abin da yake da ba daidai ba kada ya ce gyara ya zama yayi a la ifradu fi katabayyana muslimin ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa Allah kuma da yake wanda ya ji jiro tawu ana ta kuto abin da yasa da fassara ba saboda yana da ma'anona da kanta tagutu sai ke nufi shekan tagutu tagutu sai ke nufi wani wanda ya ji jiro wa Allah ya kafa dokokin da ya tilasta mutane akan cin dokokin tsakanin na Allah tagutu tagutu sai ke nufi doka cewa mutum ya fi wa Allah ya kafa dokokin kansa ba ina nufin yin constitution a kasashe ba dan da yawa mutane suna fahimtar wannan a matsayin shi ne abin da ake nufi da bijire wa Allah wannan wani abu da bane idan mutane suka da musulmi da wanda ba musulmi ba da kirista da fedan da yahudawa misali Allah ya ba su gari ɗaya da rufi ne wurin zaman su yake ta kowa yana da haƙƙin ɗaya a wajen sai suka ce to mu zo mu a kan tsarin da muke son mutum a kai ba su ta ba su ta ba ana ba mu laifi sai suke yarda da bayan cewa to mun yarda wanda ya da daidai ba wanda ba musulmi ba zai yarda dokar alqur'ani wanda ba wanda ya kaza ba zai yarda dokar alqur'ani ko injila ba misali saboda haka za su zo gaba ɗayan su haɗu a kan wani abu wanda suka yarda suka yi tsaro su kuma wajen wannan yarda ba mamaki a kauta kai musulmi da kauta daga wasu abubuwa san waɗannan abubuwa ba su su bari a cikin addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu karantarwa ne girma a cikin sunan zuciya wa lokacin da yake a dare Ar-Rahman Ar-Rahim yake a dare Rasulullah a cikin sunan sallallahu alaihi wa alihi wasallam don ne ne domin a sai a samu wani waje da za a haɗu aka ce idan mutum musulmi ya gudu ya tafi ya kira ce ya tafi Madina a dawo da shi wajen kafi ba za a so kuma ne idan kuma mutum kafi ya yi ridda musulmi ya yi ridda ya koma wajen kafi shi kar a dawo da kuma za a so kuma ya ce yayi kana zuwa cikin kafi da yawa domin a kafi ko ko a'a wani wasu da dina wanda mun san ta manzo Allah ko kuma ya zauna ya rubuta tsakanin musulmai da yahudawa da kirista da kafirai wanda ba su da littafi na garin Madina a farkon zuwa dina da Arabiya ce a wajen kasar dina wanda Imam Ahmad ya rubuta a cikin musulunci ala kulli halin tabutu da ake nufi mutum da zai jiro wa Allah subhanahu wataala da zo da wani abu sabanin Allah ya kula san tare akan duk wannan abin sabanin Allah subhanahu wataala a ko ko a doka wanda za a ji hadisi kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shahid aw araba da ko kuma kafara bima unzila ala muhammad wadannan duka a bukai wanda ya kare shi ne ya shi mani da an to lalle ya yi ko da igiya a karfa wacce babu yanke amma anan Allah Allah subhanahu wa ya yi amfani da lafazin intifa domin yankewa kala biyu akwai yankewa gaba ɗaya abu biyu su rabu da suna. wannan suna shi in isa yana bayanin a bayan a yau ne bambancin harafi ko da ke jawo da yin bambanci da yawa kula da ba za mu tsaya a kan da yawa ba amma dai wannan abu ya rabu gaba ɗaya sunan shi in isa harafi kenan amma idan ya zama tsadayi ga shi kamar yana haɗe amma ta cikin yaro to sunan shi tsinci ta shi kamar karaya da ɗan adam a cikin da ta da shi ya kalle nan ya rabu da nan amma tsokar da ta gaba da ya ke da shi yana nuna a zahiri kamar suna haɗe to wannan sunan shi shi ta wa duk da yasa a wurin da wallahu a'lam aka ce lan kisama lahaba aka ce lan kisama lahaba saboda mutumin da ma ya rika tsagutu ya yarda Allah kuma ya rika tsagutu a zahiri yi a wajen musulmin sa musulmi ko ya da Allah amma yana da gogon wanda yake ake zuwa cikin dare ana ana gurkai shi. kawai ne da za mu fi da shi daga addinin musulunci ba saboda kaga inda koya za mu fi da shi suna ta amfani da ɗin isa ko koyar da Allah amma yana da yana da shi ya kaji ko na kan ba da kire wa shekan ba amma ya ce ya musulunta kaga wannan shi ma har yanzu a ni kai yana cikin majmu'ar musulmi sai ga Allah ya bayan da kuma tabutu wal ummi billahi wa qad istamsaka bi qurwati al-uqqa lan tisam la ba dan tisam wallahu ta'ala alim Allah subhanahu wa ta'ala mai shi ne mai shi kuma shi ne masani الله والذين تقوا من يخرجونهم من الذين أولئك أصحاب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله شيء ولي ودن تسكي إيمان يخرجهم من الظلمات إلى النور yana fitar da su daga tarin duhu zuwa والذين كفروا أولياءهم الطاغوت waɗanda suka kasu su kuma masu cikin lamarin su ne abu yuki sunan min an-nur ila zulumat ina fitar da su daga haske zuwa duhu nau'o'in duhu mabambanta ila ita asabu nari fi amalihum lalle waɗanda su ne mazuwa wuta kuma su Allah shi ne cikin lamari waɗanda suka yi imani a kan wajen haɗa ce ne, ana nufin wanda ya jintar da lamarinsa ko ko wanda ya shi lamarin wato yana da ma'anan a kuma da ce maula bawa maula abin bauta to haka shi ma ne, ko dai wanda ya jintar da lamarinsa ya jinci da lamarinsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ko shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya karfi wannan lamarin wanda ya ba su samaji tsakanin da Allah wannan ba ba ya da wani lamari sai na Allah ya ce ce mu wani shi ne wani wani gaskiya ne in kare samun wani mutum ya kare cewa akwai babu wani to in kare ma'ani ne shi ne mutum ya yi sabu ma'alumin ne shi ne kaura mutumin da ya yi sabu ma'alumin ne shi ne kaura ya yi da kada mutum ya ce da ya da akwai wani ba ka ga mutum amma kuma wannan ba yana nufin tabbata ya ga gaibi ko amu wani ne ba ta yin da sai sai ko amu wani ne da ke maka ya ba sai ya rage naka amma Allah bai daura wa bayi sai sun yadda da wani wali ne ba amma ya daura musu sai sun yadda akwai wali wannan wajibi domin alaina awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun annan malamin da ke wilaya amma da wilaya kala biyu akwai wilaya amma akwai wilaya khas wilaya amma take cikin wannan aya Allah ya yi alladhina amanu dukkan ne wannan cikin kalmarin da Allah da cikin kalmarin da Allah wani kai ne Allah amma wilaya amma to akwai kuma wilaya khas shine mutumin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuwa ne wannan ala'in na auliya Allah din yace allazina idza ku dhikra Allah to ne irin wanda da an san su sai a tuna Allah da an san su sai a ambaci Allah wato suna tunar da bayi Allah saboda su san su da Allah Imam Malik a girman sa da girman ilimi da girman wilaya wanda an yi ijma'i cewa a zamanin da kuma babu irin ta asiri ko da wace an yi ijma'i ko wannan dan yana cikin wadanda ake cewa babu irin ko Imam Malik yana kai cewa ko da yawa idan ya ji ta tana neman tarayya mu cikin nan kowa ne cikin nan da kai wani matsayi sai ya tashi da sami wani malamin sa wani wali alihi bawan Allah sunansa Muhammadu ibn Musaddid sai dai zauna sai dai zauna a gaban Muhammadu ibn Musaddid na lokaci yace idan na zauna a gaban ka kawai na kalle shi domin magana ba zai so komai ba ina kallon ka kawai sai idan zuciyan tana rauki tana komawa ta Allah daga kallon ka kawai yani kallo kawai da nake wa Muhammadu ibn Musaddid wannan shi ne irin waɗanda idan an gansu sai su tuna wa mutum Allah irin abin da sai ma ana cikin maliki ne faɗi ko yace ma na fadman sura ba an ayyina ba a da nabi sallallahu alaihi wasallam hatta an karna kuluba kun kace da an tsira a hannun daga tajhidi da ruka sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tinsa ba har sai da muke insarin suka ga mu mutum ne kuwa mutum da muka san kawo na kuri saboda ga muna kallon sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hajjan ta kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cika zukatan mu muna dauki muna daukar albarkan wannan sallo amma yanzu duk da su ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin matsayin amma ba su tattaka hannu daga kasan sahihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma sai da suka fara to kun san duka ne sun fara din sun fara rayin su saboda muhimmanci sirrin da ke cikin kallon bayan Allah ta'ala wannan ne annabi ya zaru ku bikir Allah kuma san ta bai da kuma ta bai ba ai sai saboda kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Abdullahi masudi yana ga yawa sahabi ai yace wallahi ba akwai wasu ke yawan sallah ko yawan azumi ko tsara ma da sauransu da hujjoji a cikin sa akwai akwai masu tambayan wasu da cikin sa ai ma wasu matsalolin ilimi yace amma sun ci da abu ɗaya ne to in za ki tattara wannan abu ɗayan zama da ma'anar shi wannan jama'a shi ne sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da gidansu sura dan sai ma Rasulullahi dan wanda ya kai ma Rasulullahi ba ta ji aiki ma matsayi dan ta ji aiki ke ba ta ji tsari ina matsayi wannan Allah wanda an san Allah Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa waɗannan waliyan kamar yadda suna cikin sanda lamarin su gaba da Allah ya ba Allah lamarin lokacin da mutane ke san suna nema wa kansu a kasuwa yana kasuwa ne yana nema wa Allah lokacin da mutane suke kofi suna nema wa kansu suna tunani yadda za su gina kansu da kayan yana san yana neman yadda zai gina addinin Allah da zai gina bayan Allah iyalin Allah to da yawa Allah wannan lokacin da ya bai wa Allah lokacin da gaba daya sai shi kuma Allah shi ne shi shi lokacin sai ya rike masa abin da bai yi wa kansa din nan bai yi yana wa Allah sai Allah ya yi masa inda shi da kansa ba sai Allah ya rike haka. wannan abin don ne domin ya ji in kare da lamarin sa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da Allah yi yin masa shi ne ake kira karama karama sai Allah ya ma shi da karama sai ya zama inda bai samu ya yi wa kanka ba sai na karar da lokacin da cikin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai shi kuma Allah sai ya rika yin mar abin da ke wa kanka nan wannan abin kamar yadda nake ce ne karama kuma dole ne a yi imani in ka karama waliyai kuma ta kawo ma'lum min shi ibadullah in ce babu karama kayya ne ya yi kawo ma'lum min shi ibadullah dole ne a yi imani da karama domin Allah kuma Allah ya tabbatar da karama a Qur'ani karaman sai da kuma Maryam da ainihin sani karaman sun haduru kuma ba wanda yake Maryam annabi ya ce ko amma da karaman da nan kullama da hala alai haka kalilan israra wa da inda harisa قال يا مريم أن لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهكذا حرام ديوا القرآن يا tabbatar da su a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama sun tabbatar da karamomi da dama sahabbai sun yi karamomi da dama wanda yake dai a inkari kamar yadda muke inkaru mahlubi ne da jini duk da a Allah ya yi da nuna abu Allah shi ne mafi waɗanda suke imani yuridu min al-zulumati ila an-nur yana tabbata daga farin duhu zuwa A nan an yi amfani da duhu jam'i an yi amfani da haske guda ɗaya saboda alhaku guda ɗaya ne alhaku la yi zuwa sai sa malamai suka ce in dai ka ga fira ka ga ka ga faɗa an ya ji ci ya ji ci ya ji ci ya ji ci ne ba tsakanin Ko da musulmi da musulmi suka faɗa dukan ba a kan batulu ko musulmi ne da wanda ba musulmi ba cikin su akan batil sai da musulmi ne fada ba akan hakku ba akan batil to idan ka Allah ya ci ya ci ne wa da kan batil da batil amma in faɗa ya zama tsakanin hakku da batil to nan da na nan da hakku ba batil inna batil kan da batil batil ne ruwa da batil Dajin da yin tunai suna cewa sun haka an an suke wata samun ɗaukaka an danne su an mayar da su ba da sauran su su tsara sun suka kawo ne. Su musulman ne da su ko su musulmi ko ko musulmai ne kawai da fasa da suke. Ko ko musulmai ne kawai da sunaye. Idan suka haɗa musulmai da su ko su musulmi to ba yadda za a yi ba su ne nasara a kan haka. To ko kuma ya zama tsakanin wasan ba a faɗa tsakanin hauku da hauku sai da tsakanin basu da hauku ko basu da basu, da ya zama tsakanin batulu da da yana ɗarewa da Allah zai bar ita a a don haka dai a cikin zuluma suna nan da yawa suna nan da yawa kala kala ko amma har sai shiryan Allah guda ɗaya الله ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت Allah ta ta da ce wannan kaje ce kuma wannan su sai kawo su kuma da mutum da yake kawo su sai ka kawo su yake auliya'u tawaji su duk da ga ce yake sunan suna fitar da amma da yake tawaji su saboda ne ne saboda ai masa mun zuwa cikin kufra min da wasu cewa kafin cikin da ya yawa da ɗaya ne abin da yake cewa zuwa ɗaya ne shi ne zai fitar da mutane daga haske zuwa kasa nau'o'in kasa kuma gaba ɗayan su za su kai mutane Allah wajen su ke kare ne zuwa wuta ina ita sabon nari sun su ya fari dun waɗannan waɗanda suka yarda sabon su suka zama su da wajen su su mutuwa wuta ne su suna masu dogoma su yi Allah ya kare ne. ألم تر أن الإنسان يستكبر عن إذ قال الله ربي الذي يحيي الميت قال هذا قال إبراهيم قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وفيك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول فكذا wanda ya yi jayayya da annabi Ibrahim a cikin Allah cikin ubangijin sa wato ubangijin annabi Ibrahim alaihi salam Allah saboda Allah ya ba wa shi wannan mai jayayya mulki a annabi Ibrahim alaihi salam ya ce masa ubangiji Allah ta'ala ubangiji na shi yake rayawa shi yake masa shi wannan ne da yake a'a shi ne yake rayarwa ne yake masa sai annabi ba ne ce ai Allah yana zuwa da rana ya fito da ita daga gaba sai kuma da fito da ita da yanzu, ko da ita da yamma da aka kore wanda ya ce ya zama ya a hujja Allah subhanahu wa ta'ala ba ya shiryar da A ah, nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba mu kisa annabi Ibrahim da wani sarki da yawa sun kusa akan sarkin nan nan muhu? ne amma ya Allah bai so ba manzon Allah bai so ba ga dai hawo a anan ma Allah ya kawo manzon Allah alamtar sun baka da saboda kamar yadda muka faɗi ar-ru'yal imaniyya ru'yan da idan Allah ya ce alamta da ce ra'ayi ko faqad majjal mu'min billah يصلي على عبد على الجهر والنجوى in Allah ya ce kun faka kai da na gani saboda mene saboda Allah ya sa maka tsira kuma ya ganin maka to tunda Allah ya ganin maka ka gani ko irin shedan da kuma mutum bukatu sai yasa dalilin wannan ya zama shedan yana daidai da shedan ba a da shedan kuma bayan ya shedan saboda kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kalalatin kauye yana kafani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shiriki yace shi ma manzo Allah ya da wallahi ya inda aka wanda aka kawo sai da yake shi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ne shi da shi da wanda ya kawo sallallahu alaihi wasallam ba ka ba ai kike kama da ka da abin da aka yi kawai haka aka yi so da ni da Allah ta kalle shi ce shi da ke kike da ke na ba shi a matsayin shi da shi saboda karfi imani da ya zama shi da shi in ko ma'anan wannan ba zai bayyana ba sai bayan fashi ko na rubutu kai ko sallama da ke kai lokacin da ake tara alƙur'ani na zamanin sayyidina Umar ah ana so ta rubutawa su da shi misali Allah ya tsara masa yadda suna rubutawa sai hada rasa wani aya guda daya a ƙarshen suratul tauba ba wanda ya kawo ka zama mutum ɗaya ko da mutum misali aka ne ruwan da zai kawo bayan shi aka rasa kaga ja'a ku mutum min abdu kuma alaihi ma alaihi ma ma Allah subhanahu wa ta'ala yana mukhatabar imanin kai kaga kawai in yace maka baka gani ba sai ka gani don ne don Allah ya gani maka idan kama za ka gani sai maka Allah amma Allah ba zai faɗa maka ba daidai ba ido ko za ka ganin abu ba haka bane ko an anta da zal sai a wa bu an bi ayyi tibaniyyin kan haka ido zai ce gani kamar da imamu da bai yake cewa ko yace ya gane cewa ido ba abin dogara ba ne, lokacin da ya tsora wa ta ido daga ba inuwa bayan lokacin inuwa ya ƙara tsawo amma ya aka inuwan ya ƙara tsawo idan shi ya nuna masa sura ta ce gane ba dole idan ta yi ya gaya masa gaskiyan abin da yake kallo sura ta alamkar ya da ya da ibrahim masu cikin sun ba daga wanda ya jaye da annabi a cikin ubangijin ba in kala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi lokacin da Annabi Ibrahim ya ce ubangiji na shi yake rayawa shi yake matarwa قال انا اقول كم شئت من جراء واحد المسوى اما ده ta sai da aiki saboda gafuru sai ya bari ya kaji sai bambanta al-ihya wal imadatu da al-isfa wal qatl abubuwa ne guda biyu mun fade su a bayan ni bai gana su a baya ko al-imadatu matarwa wani abu al'adun kashewa wani abu ina fatan mun fahimta ko kuma Muhammadu illa rasulun karkalatin abu ya rusul aka in mata ko au kutila aka in mata au kutila saboda kai akwai mauki akwai kasu shi annabi Ibrahim yana fadin cewa Allah yana rayawa yana matarwa ne shi kuma wanda da ya yi rayawa da matarwa a matsayin bai don ba rayawa ne da ya tsale ne ya dauka tsalewa shi ne rayawa ai ka sami matacce ka tashe shi shi ne rayawa ka sami ne rai ka matar da shi shi ne matarwa ina fatan mun gane babu rayawa ko matarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala dan adam da yake yake shi kuma sai da wajen yana mubajara da kisa ta hanyar makami ta hanyar duka ta hanyar wani abu amma idan mutum ya mubajara da kisa ma ta hanyar addu'a ba kuma shi kakewa ba ya ya addu'a ne Allah ya mata ko amma ba ya kake ba ne amma ana nufin wannan abin ya halatta ba wasu malamai suna ganin wanda ya kake da addu'a gaba da wannan shi da wanda ya kake shi a cikin zunubi sai da ko suna da bambanci a cikin hajji fasu na duniya wannan to amma dai a cikin zunubi ba su da wanda. a to da aka kira mutane biyu ya farka ya kace annabi ibrahim alaihi salam sai da babu buƙatar ku san faɗawa, ya gane wannan mutum ne faɗa ne da yayin da yake ko mare ma'ana da annabi ibrahim ya zo sai ya shi, cikin wannan magana ne kure amma ba kurewa yake so ba shiriyar waye da shi ba Allah ya aiko dan ya kula mutane ba yanzu ne ya fi ilimi ko ya fi basira ko ya fi ganewa a Allah ya aiko shi da ya shiriyar da mutane ko ya da ya zama sunan ba ne ganewa ba ne ko wannan mutum sai kan canza mu sai sai yi ma ya fi son sunan mutum ba shi ya ne sai da shi Allah yana so da bana da kuma kallon ta daga gaba sai da shi ne ya ko buji da nabi sallallahu shi ke nan sai aka karar da hujja aka kumar da kafi Allah ya ce wallahi la yahu qawmun domin da a ce Allah ya so da anan ma shi wannan kafin yana da cewa amma sai Allah bai shirya da shi ba ya faɗi ta cewa da abin da zai ce an yi shi an san kuma ne da zai ga ai ni ne da kawo da daga musulmi da kai ka ubangiji ne kawo da daga musulmi ko misali sai dai ya faɗi wata magana amma sai Allah ya kiyar da shi zuwa ya faɗi wata magana wacce za ta iya zama magana da shi da bari tsoro ba to da koyi shi ya zama ba ya da sauran hujja wallahu la yuhibbu ni amma kuma ta'ala ba ya kiyar da waɗanda suke alzalimi an magana da yawa akan shi wannan mazhabi wane ne ne ne ne da sauran amma kamar da nace dukka ba abubuwa ne wanda za a koma musu mafi shaharar zance a kansa dai sarki ne wanda ya mallaki kusan duk duniya da aka sani a zamanin mutane gudu kaɗai suka taɓa mallakan duk duniyar da aka sani haka ce a zamanin a biyu musulmai biyu kasu musulmai shi ne Sulaiman da Dawud da Alayhi Salam da Zulkarnain kafirai su ne Hikmat da Namrud wallahu a'lam amma ne suka tarihi na Abdullah bin Mas'ud أولئك الحياة والنهار قال الله لا يمنى فما يعلمون تعالى قال لا قال إن أحمد قال أيها الذين آمنوا إلى معارف الأنعام ولم نتمه وأنتم لا تنسوا وأنتم لله كيف أنتم على أو كل ذي قال الله أو مر على قرية وهي خاوية على أوروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام كنت إلى طعامك وشرابك لم يتسمى انظر إلى حمارك وليسألك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ko ka tuna ko ka ga ko ka ga wanda ya wuce da wata alƙarni da ya kawo ya sun ala urujiha a lokacin da wato شرطة غبائر جنجنانسا هذا تقاوم على الأرض وهذا الرسل يا فاتا تنجل يا فاتا ورسل هذا تدعون وهذا لانا سوء آري waje yana haifar da jinin ya fada amma in har kaga rufi ya fada amma in har ma da ke tsaye a kwasin su ma sun fada a wa to da ya ina da ake yi ya kawo rufi ya dai gaba duk mutane su ce sun mutu qala anna yuhyi hadhihi al ba'da mawtih sai ce ka iya ya kuma an tsaye shi ta yadda waɗannan bayan sun mutu amma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya matar da kaga nan ba fa kasala ku ba dan nuna mana maruci kan yaya bambancin kasala da mata fa amma da wallahu da ta'alu sai Allah ya matar da shi shekara 100 ne kafin bayan shekara kawai kan da yake mai shekara da nawa kwana nawa ko ko miki nawa ko ko awa nawa ne wani jin awa ɗaya a wannan kasantan kada da yawman ko ba ba sai ce to na ga ko kwana ɗaya ko kafin kwana قال بل لجدت مئة عام أي شكرا شكرا أنا موجن كان أمسي انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أما تسنى أبنتك كأبنتك فأبنتك عليك مكانك تبارك الله وانظر إلى العظام انظر إلى ممارك ونسأل آية للناس sannan ka kalli jashin ka kuma yadda ya rubuta ke babu sauran su babu komai na shi har a ga ku ganadi din nan ka ga jashi yana cikin halittar da suka fi daɗewa a watan ƙasusuwan musamman ƙasin bayan sannan sosai wanda yake haraka sauran ƙasusuwa wanda kula tsirani sai ka shi zuwa sannan ka kalli ƙasusuwanki ga wannan ba a tafiye rage a cikin jajin ce wannan adadin wannan dogon tsirin ƙasin na baya sai ta kalli sauran ƙasusuwa da ke tasowa daga ƙasin suke zama suke harhaduwa ake haɗa skeletal ɗin sun kashin a hara ake suna shi da mai zuwa muna ɗaga suna ɗagawa suna tashi suna zuwa yana haɗuwa da suna har a sami kashin jaki gaba ɗaya ya haɗu sun mana kuwa la'ama sannan bayan nan sai ne shigar da shigar da misalin haɗa wannan kashin kuma da nama فلما تبين الذي قال اعلم ان الله على كل شيء lokacin da wanda ya bayyana sai da abin da Allah ya sai ce lallai na san Allah mai iko ne akan shi wannan aya akwai abin mamaki kare a cikin a kafin je zuwa da kusan da ke ciki mafi yawan ku a wanda suke karatu zamani sun san cewa kan ne an sami wani wasure Albert Einstein ko da ya zo da wata theory da ake cewa theory of relativity a cikin ta akwai wani abu da wani ake ganin ɗinkin ya gano wanda a zarar da ana ganin kamar tudun wa ina da san a turanci su da kayan jaye abin da yake nufi mulakar ɗin ta ce lokaci a duniyar mutum nan tsawonsa ba daidai yake da lokaci a wata falakko ba misali inda dan adam zai fashi ya tafi wani duniya wanda ta fi nisa da rana a kan duniyar shi to lokacin ka zai kawo to ranar ka za ta kawo gwargwadon nisa har za a kai tauraron ta, ila a shekara ɗarin duniyar ne rana ce kewaya ta kwana ɗaya saboda haka kwana ɗayansa yana da da shekara ɗari sittin na nan duniya watan dai lokaci yana bambanta tsakanin waje da waje a cikin taurarin da Allah ya halitta a wurare shi ne nisiyatul makan suke kiran abin da larabci lokacin da wannan batu da yake cikin wannan ana ganin cewa na zo da abin mamaki ya zo da ilimin da duniya ba ta sani ba ta ce alhaji ta shi a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya aje abubuwa uku a duniya amma kowanne a waje ɗaya sai za ka gani wanzur kula wanzur kula wannan an jefa shi yake ɗaya wannan an jefa shi yake ɗaya wannan yake ɗaya shi kansa yana nasu duniya ya yi baccin kwana ɗaya a ganinsa amma shekara ɗari ne amma a cikinsa ba abin da ya a to da ya yi ne a duniyar nan amma a cikin da danta ke ba ɗari ne a inda yake ga dajin shi ya ko ya yi cikin cikinsa ya yi daɗi hankan ya yi tsawo da su ko a cikin da ya bacci bacci noman au babu wani amma a hakika bacci shekara ɗari ne a duniya amma noman au babu wani awa cikin da wuce goma sha afiyar afiyar ko da abincin da aka sa wa hannu shi kuma baya yin lauman au da yawmin watan baya rana ko rabin rana ke lalace a ka'ida kuma da shi kuma a duniyar da Allah ya aje shi kuma da ya ba'da yawmin ba shi kuma da kawai dai dai ke tana amma amma duniyar shi kuma yana da kawai saboda da ya yi yawan aura da launi da ya lala da ya buka sai da ya yi abin da shi mutumin shi ne yake jin yayi to da ya lala da shi wannan jinsi da wannan abin to shi kuma da sai haka ana ta duniya sannan da kuma kuma a duniya shi Wanzu ilahi ma yi kawai halar ayatar lina. Ga jama'a su kuma da yake cikin duniyar mu, su kuma ya rufe su je ya lalace abubuwan cikin wani saboda wannan ne jiya na lokaci ne wato lokaci a inda shi wannan mutum ya da hanyar suka bayan wani ne shi don su ne don su habiru ne don su ke arziya ne to amma dai kowane ne wani daga cikin bayan Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa mana wani ne wannan aya ce mai girma daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ikon Allah ne wanda ko bayan faruwar abin da ke shekara wajen dubu hudu ko kusan haka sannan ɗan adam ya isa zuwa ga isan wani abu Ita da ran Allah ya zama inna yawma inda rafika ka alfi sanatin mimma ta'uduna in yawmin kana miqdaru 50 alfa sanatin ko akwai ranar da yana daidai da shekara dubu hamsin akwai ranar da yana daidai da shekara dubu haka a cikin taurarin da ke duniya akwai tauraron da ranar sa shekara dubu ranar duniya kai to a yake yake 'yan lokacin da ya naji binciken bai iya gano bambanci fiye da na wasu 'yan sakan ba amma abin da ya sa sai ko wani sajin sakan kayi abin da ya sa saboda ba ya da abin da zai yi fada wato duniyar da za ta tsakanin wannan bambanci ne fadi amma shi mun yi magana kan a cikin fadi arzullahi ma sallan kana kama wa kuma fadi kuma da arzu da kama wa sunan. duka abin da ban faɗa ba jiya ina alamul mulki gaba ɗayan to dukan su kuma in aka sa su a jefin alamul malaki kamar ba ku ne to haka dai kamarin Allah yake a ya wuce islam أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على رؤوسها وإنهم يحكمون على نجوى في سبعة ومن مسلم zai dukkan suna da tsawo amma dai muhimmin abin da samu ka ɗauka daga cikin ayar shine kadfa annahu yuha ya samu ba'da A, ba wai in yake da rashin ilimi shi ne kira da bayan misali da zai zai ya ake yi ya ya Allah yake raya wannan ba shin zai yi Allah ya ku da ce zai Allah ya raya da yaron tambaya na kasa da yaron tambaya na kasa Allah ya kare maganar Allah bi ta kala da duk yawman aw ba'da yawmin qala dan da duk ya da amin don ila wa amin wa salatu kalam ya sanna shi ma malamin shi ta kan sai da ce wannan yana nufin annabi ne ke domin ba wanda Allah ke magana da shi sai annabi sai aka wane ne wasu ce ana nufin ai ne Allah ne ya inda wanzu ila al-ibad kayfa yusibuha kaga Allah ne da kansa yake ah, kuma na kuwa a kuma da ke a ai haɗin ka ne kawai magana kira magana ne irin na kafin irin sauran nau'o'in da muka faɗa jiya na gobe karan jiya yayin da Allah yake sanar da bawa abin da yake da ba annabi gani الإفهام التعديث الإفهام الإسماء البيان الخاص البيان العام البيان الخاص الإلهام هو أن الله يجب أن sai sanar da bawa sai da shi da ma'ana Allahu alam to kila annabi kila ba annabi ne an ce idan mutum da aka yi faru da shi ya bar garin su ne dama zai je wani wuri yana wucewa ya gamu da wannan karyan haka ya faru yana ɗan shekara to da aka da ya tashi ya farka bayan shekara ɗari sai ta ji ƙauye sai ta ƙauye ba wanda ya san sai wata tsohuwar baiwa ta ta koyon garka ta ba ta mata ji Sai yace mata ni da uzairu ta ce aba malam uzairu ta shekara ɗari yanzu da a san inda yake wata yaudiya da ta ke dawo ba sai yanzu ka zo ku kai ne da ɗan saurayi ita ake uzairu ita to in kai ne zai na san cewa zai yi in ya addu'a Allah da an sa'ari da bana da kanka ita to yi mun addu'a ido na yi sai addu'a kai da ke kana kula da kada da don domin ugaru da kada ni ke kanta ba kana kula da da na ci a duniyar da dai da kuma na da ko sai ka da kuma da kana kan kan da kusanci an ce an haifar masa ɗa daidai lokacin da zai tafi sai ya zama kanta ta su bayyana shekara ɗari biyu da zai da cikin shekara to haka dai haka aka yi masa a haka ce to da yake Allah ta ga lafiya sa a taura da zama sabon da ake haddacewa ba ga mutane hudu ne suka suka haddace a taura annabi Musa alaihi salam Harun alaihi salam Uzairu da alaihi Musa alaihi salam kusa dai ta haddace a taura saboda haka sai aka ce to akwai a taura da ma an yace musulman ko ya yi do ya yi ya ji ya karar da mutane da sauran su muna neman a taura mun raka ko mun san ku da rusu ya da ta taura in dai ne karanto a taura sai karanto da tun daga farko har karshen a taura to so haka da ka ga da na cewa ujeru din ne wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah ya bayyana wa kansa ya zama wato Ah, idan theory of relativity ya bayyana a cikin zamani a ah, sai mu dan tsara tsara imani wato kuma kuma mamaki mu ji tsawon magabatan wanda ba su sami waɗannan nazariya ba amma su mu karfin imani mu ga abubuwan suna bayyana a zamanin da aka ci da mu dan da ma mun san cewa cewan bayyana yake yi duka suna nan da mu cikin Allah subhanahu wa ta'ala za mu hakura haka nan an fa abin da ya samu na tambayoyi wanda yana roƙon a canza lokacin zuwa hudu da rabi na karatu zuwa biyar da rabi wannan roƙo ne wasu roƙo ne mai kyau mai ma'ana amma abin da ya sa muke karatu karfe biyar saboda a wannan masallaci kusan kowane lokaci ana karatu ba kuma ba kuma wasu wurare ban da wannan masallaci to mun zaɓi karfe biyar lokacin da akwai tafsirin da ake hudu zuwa biyar kuma in gama shi kenan ke kamata a lokaci ɗaya ana tafsirin biyu a cikin haram din wannan masallaci a lokacin da ya da, ta arba da lokacin ne wannan shi ne lokacin da ya iya rajuwa aka samu a ni ji yana da kan zuwa ni kuma muna roƙon zuwa ba na da kan addu'a da aka karɓa zuwa wani ya ce mutane a yi mutum ciya masu tattalin da kansu amma sun furta da ba mutane kaɗan kaɗan maimakon su ba mutum ɗaya ko biyu wani suna shekara mai zuwa za su fita to ai ana ba mutum ɗaya ko biyu ne inda kasar talakawa su kaɗan ne amma kasan talakawa miliyoyi ne na karatun talatin miliyan saba'in tamanin ɗari za ka ce za a ba mutum biyu ko uku ai ba a samu damuwa ko to da haka ni abin da nake gani na faɗa a bara an yi wannan magana ni abin da nake gani ya fi dacewa da hikima idan mutum zai bada zakka gwargwadon yawan zakka in yana da yawa zai iya ba mutum biyu uku dari sai ya ba biyu uku dari sai ya raba biyu rabi ya ba mutum biyu uku dari rabi kuma ya raba wa wani mutane an ya zo su abinci su dai magani don su ma suna ne dubu biyar dubu goma dubu ashirin shi ma ya amfana wani ya tambaya wuri da cewa halatta mutum mutum ya yi aure farkon dare ya wanke kafin iyalinsa ya yayyafa a kowane dubu na ɗaki wanda yana cire talauci dubu saba'in yana kawo albarka dubu saba'in na ya sani a ah. wani yana nema a nasa bayani a kan menene kalmar abu ai na ganin bayani don da zai ce ko ina ganin karatun da wani wannan ma roƙon addu'a yake yi da kansa da iyayensa insha Allah kuma za mu masa ko muna neman nasa shi wannan mutum ne ya ɗauki kirce na fes yana zaibin kirce na fes yana azumi ya ɗauki mace a gaba to ɗaukar mace a gaba dai haram a ah, haramun ne wato ta ah, ya dauke ka yana gudan jikinsa da nata, haramun a kafin ajnabiya idan ya kai su zuwa ga fitar da wani abu shi ke nan zai rama abu inda kuka ne a cikin mota ba da niyyarsa ba suka zauna sai ya zama wasu suna zaune a gefensa ya kai shi zuwa ga dinka ba zai rama abu ba saboda ba da niyyarsa ba ne ba da sha'awa ba amma da niyyar ta da gangancin ta to da ba za a ce mata ai da niyyar haka ba ko kaza don mu kai shi dauki mace a jikin sa a abin hawan Allah ubangiji ya kare a sallu ala nabi اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الدنيا الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله